Moeses en Aaron het toen naar die faroe toe gegaan. Hulle het vir hom gesê, die Heere is de God van Israël. Die Heere sê vir jou, jy moet my volk toelaak om naar die woestijn toe te gaan om daar vir my een feest te gaan hou. Die faroe antwoord toe, en wie is hier die, Heere, altijd dat ik nou moet luister om Israël te laat gaan. Ik ken hom van geen kant nie, ek gaan Israël niet toelaat om weg te gaan nie. Hulle sê toe weer, die God van die Hebreërs het met ons gepraat gee toch voor ons kans om drie dagen lang weg te gaan. Ons zal in die woestijn vir die Heere ons God gaan offer. Als ons het niet doen nie, sal hy ons met ziektes en met die dood straf. Die koning van Egypte het hulle geantwoord, Mooses en Aaron, vir wat hou jylle die mensen van hulle werk af? Loop, gaan aan met jullie werk. Kijk hoe baie mensen is jullie volk al in die land. Verbeel jou, nou moet hulle nog hulle werk laat staan om te gaan feestvieren. Nog door diezelfde dag het die faroe vir die mense gesê wat hij oor die volk ongestel het om hulle die harde werk te laat doen, Jullie moet nie langer strooi vir die volk gee om bakstenen mee te maak nie. Van nou af moet hulle self strooi gaan soek, maar hulle moet nog steeds elke dag net soveel stenen maak soos tevore. Jullie mag niet toelaat dat hulle minder maak nie, hulle het lei geword, dus hoekom hulle met hierdie story kom dat hulle hulle God wil gaan aanbid maak die werk voor die mensen nog moeilijker. Hulle moet te bezig wees om nog zulke slim stories uit te denken. Die mannen wat oor hulle aangestel was, het toe vir die volk gaan sê wat die faro besluit het. Ons gaan niet langer vir julle strooi gee om stenen te maak nie. Van nou af sal julle dit self moet loop soek. Het is julle saak waar julle dit in die handen gaan kry, maar julle moet elke dag nog net soveel stenen maak soos julle altijd gemaakt het. Van toe af moest die volk oor die hele Egypte gaan soek waar hulle grasstoppels in die handen kon kry. Hulle moest dit in die plek van strooi gebruik om die stenen te maken. Die mannen wat oor hulle aangestel was, het dit vir hulle baie moeilik gemaakt. Hulle het die volk gedwing om net soveel stenen te maken soos voorheen toe hulle die strooi bij die Egyptenaars gekry het. Die vader het self die manne wat oor hulle aangestel is, laat slaan en hulle beskuldig dat hulle nie zorg dat daar net soveel steen is soos altyd gemaakt word nie. Hierdie manne het toe by die vader gaan kla, hoekom maak jy nou so met die werkers? Ons en die mensen wat die stenen maak, kry nie meer strooi vir die werk nie. Maar we verwacht dat ons nog net soveel stenen moet maak soos voorheen. Die mensen wat oor die werk toesig hou, word self geslaan. Intussen leed die skuld by eie mense, hy het vir hulle gesê, jylle is net lei, jylle wil nie werk nie, en daarom kom jylle met hierdie story van, ons wil vir die Heere gaan offer. Gaan loop doen jylle werk, jylle sal nie strooi kry nie, sorg dat jylle net soveel stenen maak soos altyd. Die manne wat oor die volk aangestel was, het toe besef dat hulle in een groot gemors beland het. Daar was niet een manier om daaruit te komen. nie. Hulle sal maar moes sorg dat daar elke dag net soveel stenen gemaakt wordt soos van tevore. Toe hulle van die faroe af weggaan, kry hulle vir Mooses en Aaron wat vir hulle gestaan en waag het. Hulle sê toe vir Mooses en Aaron, die Heere sien wat julle aangevang het. Mag hy julle straf omdat julle ons name so dier die modder gesleep het by die faroe en sy mense. Julle het ons nou in hulle hande uitgelever. Hulle kan met ons maak net wat hulle wil. Mooses het toen na die Heere teruggegaan en bij hom gekla, Ach, Heere, hoekom maak jy nou so lelik met die volk? Hoekom het jy my na die vare toegestuur? Van die oomblik af dat ik vir hom gaan sê het wat hy wil hy, hy moet doen, het hij ons volk net al slechter behandel. Hy het nog niks gedaan om die volk te red nie, maar die Heere het vir Mooses gesê, Wacht een bykie en kijk wat ik met die vare gaan maak. Ik ga nog niet net oorreed om mijn volk te laat trek nie, maar ik ga hem zelf zo so ver krijgen dat hij uit zijn land zal wegjaag.